บุ๊กทูแปดสิบเก้าเซ็กซันดกุสเซ็กซันดกุสประโยคคำสั่งหนึ่งเอมิร์คิปิบิร์เอมิร์คิปิบิร์คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Çok tembelsin. O kadar tembel olma. Çok tembelsin. O kadar tembel olma. คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก Çok uyuyorsun. O kadar uyuma. Çok uyuyorsun. O kadar uyuma. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึก çok geç geliyorsun. O kadar geç gelme. Çok geç geliyorsun. O kadar geç gelme. คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ Çok sesli gülüyorsun. O kadar sesli gülme. Çok sesli gülüyorsun. O kadar sesli gülme. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Çok sessiz konuşuyorsun. O kadar sessiz konuşma. Çok sessiz konuşuyorsun. O kadar sessiz konuşma. คุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ Çok fazla içiyorsun. O kadar çok içme. Çok fazla içiyorsun. O kadar çok içme. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว Çok fazla sigara içiyorsun. O kadar çok sigara içme. Çok fazla sigara içiyorsun. O kadar çok sigara içme. คุณทำงานมากเกินไป Çok fazla çalışıyorsun. O kadar çok çalışma. Çok fazla çalışıyorsun. O kadar çok çalışma. คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย Çok hızlı gidiyorsun. O kadar hızlı gitme. Çok hızlı gidiyorsun. O kadar hızlı gitme. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Ayağa kalkınız Bay Müller. Ayağa kalkınız Bay Müller. เชิญนั่งค่ะ คุณมิลเลอร์ Oturunuz Bay Müller. Oturunuz Bay Müller. Kalkmayın Bay Kalkmayınız Bay Müller. ใจเย็นๆนะคะ Sabırlı olunuz. Sabırlı olunuz. มีเวลาไม่ต้องรีบ Kendinize zaman bırakın. Kendinize zaman ayırın. รอสักครู่นะคะ Bir saniye bekleyin. Bir saniye bekleyiniz. ระวังนะคะ Dikkatli olun. Dikkatli olunuz. กรุณา มาให้ตรงเวลา นะคะ Dakik olun. Dakik olunuz. อย่างโง่ Aptal olmayın. Aptal olmayınız.